nor dira eta nondik dato zuriz jantzirek detiogono. Jantzi ederrez palma adarrez dato zenok, egonak dira oinazenek esaminetan. Soñeta eta soineko sautu dituzte eta apaindu. Jainko bildotzak isuri odolo parota. Nor dira eta nondik dato zuri jantzerek goze zirenok ez dira inoiz gozetuko. Egarri izanok ez dute izango egarririk, Urbiziz ditun jainko bildotxak asebete, Kristo GANILIK Kristo gan dauden berbestorik. Nor dira eta nondik datoz, zuriz jantzirik ditugunok.